awalan jambo la kwanza almuakasatu na hii ni lugha ya kileo almuakasatu ay alitisalatu alhabita mawasiliano yasiyo na maadili ndio yanaitwa almuakasat mawasiliano yasiyo na maadili ambayo watu wanayafanya kwa kupitia njia za simu au kupitia mitandao ya kijamii huko kuna balaa kubwa sana almuakasat mawasiliano yasiyokuwa na maadili na baadhi ya wanawachuoni nasema hiya alalaqat walmughazalat eh? ni yale mahusiano ya kimawasiliano na ile hali ya kutongozana tunabidi tuwe wawazi kidogo ile hali ya kutongozana kupitia mawasiliano watu wakazungumza maneno kupitia mawasiliano utadhani ni mke na mume hili jambo liko sana hivi sasa na kuna vijana hiyo ndio kazi yao na kuna wasichana wanazitangaza hasa namba zao katika mitandao unaweza ukanitafuta kwa namba hii ha? na hili watokea baadhi ya wanawake wema pia almar'atu alafifa mwanamke mwema wakati mwingine unaweza ukaona namba imekupigia namba huijui namba ngeni lakini huyo aliyokupigia anakujua wewe ana lengo baya nakupigia pale kama shaka atavyoeleza mengi hapa ukipokea tu anakupa salamu na pengine akamuulizia mtu wako wa karibu kama hujaolewa uko kwenu labda una wazazi na ndugu wakuuliza vipi brother yako fulani yupo akijua kabisa wakati huo hayupo unamwambia hayupo namjibu ah katoka eh time gani anakuwa anarudi utamjibu hapo ah basi kheri wewe ndugu yake eh? Ehe, anaanza sasa kumbe ana jambo lake unaitwa nani bwana wa hakadha tunazungumzia hizi ndio almuakasat mawasiliano yasiyokuwa na maadili Sheikh anasema hii ndio nukta ya kwanza ihdhari kulla alhadhari tahadhari ewe mwanamke kila tahadhari kwa maana jitahadhari ukweli wa kutahadhari na ukubwa wa kutahadhari ihdhari kulla alhadhari tahadhari kutahadhari kote kabisa min almuakasati alhatifia kutokana na mawasiliano majibishano almuakasati kutokana na majibishano ya simu min almuakasati alhatifia kutokana na majibishano ya simu na hasa tunakusudia hapa kuzungumza na wale watu wasiokuhusu watu ambao ni ajanib wanaume wa kando kabisa hakuna maharamia baina yenu hakuna udugu unaozuia kuoana baina yenu wala hakuna maslahi katika hayo mawasiliano hakuna dharura naam wakati mwingine kuna mawasiliano ya dharura ukaongea kwa simu au ukachati kwa message na mtu ambaye ni ajnabi lakini kuna dharura labda unaagiza unaagizia bidhaa au unaulizia huduma ha? au unaelezea tatizo labda ni daktari na mambo kama hayo naam si kwamba mlango huu umefungwa moja kwa moja mlango huu upo kwa tahadhari zake kwa hivyo tahadhari kutahadhari kote kutokana na majibishano ya simu allati mawasiliano ambayo bulia baadhi shababi shabati biha bulia ina maana umtuhina eh wamejaribiwa wamepewa mtihani baadhi ya vijana wa kiume shabat na vijana wa kike biha ay bihadhihi almuakasat kwa mawasiliano hayo tahadhari sana na watu wamepewa mtihani kwenye mambo haya ya mawasiliano yasiyokuwa na maadili wala haula wala quwwata illa billah na hapana nguvu na hapana ila ya kukwepa maasiya wala quwwata wala nguvu ya kufanya taa illa billah isipokuwa ni kwa msaada wa Allah shekhe akaileta dhikri hiyo kwa kutafuta msaada wa Allah kwa uzito wa hili jambo wala haula wala quwwata illa billah na hii ina maana pia ya kusikitika hili ni sikitiko anakwambia tena fahdhari adhiaba albashariya watahadhari mbwa mwitu eh, wa kibinadamu kuna watu wanawinda kama anavyowinda mbwa mwitu si watu wazuri ukijisahau wameshakuuma wanakhiana fahdhari dhiaba albashariya watahadhari mbwa mwitu wa kibinadamu alladhina yakhda'unaki ambao wanakuhadaa wewe mwanamke wanakubabaisha eh alladhina ambao yakhda'unaki wanakuhadaa na wanakudanganya wewe mwanamke bihalawati alkalami wa maasuli alibara kwa uzuri kwa maana kwa utamu eh kwa utamu wa maneno na utamu wa sentensi wanajua kupanga maneno vijana wanaita mistari ni watu wana mistari kweli kweli ukimsikiliza umeingia kingi maana atakusifia mambo ambayo wewe unayapenda hata kama huna hmm? utabakia cheka tu pale vitu huna kabisa ah mashaallah mwenyewe mrembo mrefu kama twiga wakati mwenyewe mfupi sasa wajua kabisa huyu anidanganya lakini unacheka kwa nini usimtaarize pale hebu acha uongo na urefu gani mbona unanikejeli bwana lakini wanawake wana dhaifu sasa shekhe anakutahadharisha na watu hawa ambao wanakudanganya wewe na yaliyo matamu katika maneno wa maasulil ibara na eh, zilizotamu katika sentensi zao yani maneno yao ni kama asali ule utamu wake mithli shekha anatoa mfano eh katoa mfano wa watu hawa wanavyozungumza mithlu mfano anakuambia ana uhibbuki ana uhibbuki mimi ninakupenda wewe mwanamke ya aghla insania ewe binadamu mwenye thamani wewe ni mtu wa thamani sana vitu vyote duniani naviona vya hovyo tu mimi nikikupata wewe ah, nimepata kila kitu mm. si ndio uongo huo ina maana hela pia uzitaki magari utaki majumba kuna dhahabu na fedha anakwambia eti yote wewe ndiyo thamani haya bali anaendelea akhadhti qalbi anakwambia umeuchukua moyo wangu tayari umeshauteka moyo huu mimi ni mateka wako tayari akhadhti qalbi umeuchukua moyo wangu ufakiru fiki billeili wannahari na haya na haya ndio maneno ya wahuni haya hawa wale wale wahuni watu wa kutongoza tongoza watoto wa watu dada za watu wake za watu haya maneno yao ni haya haya anasema ufakiru fiki na kufikiria wewe tu billaili wannahari eh usiku na mchana usiku kucha anakuwaza wewe tu hata huo mchana pia kazi yafanyi eh anakufikiria wewe tu unavutwa sasa anakuleta tu kwenye 18 eh la astati'u an-nawma ya a'azza imra'atin araftuha mimi siwezi kulala la astati'u an-nawma mimi siwezi kulala ya a'azza imra'atin e mwanamke mtukufu araftuha ambaye nimemfahamu katika maisha yangu ah hakuna mtu kama wewe niliyokujua jamani wajichekesha pale sasa ndio unavunja una, una, una vunja vidole unaingia hivyo eh? kama kuna mti karibu utayapurura majani yote kweli kweli wamwambia hivyo mwongo tu wewe tahadhari huyo ni mbwa mwitu dada yangu katika imani anakutega tu watu hawachumbiwi hivyo sisi waislamu tukitaka kuoa hatufanyi hivyo huo ni uhuni kuzungumza na mabinti za watu na watoto wa watu ukhti za watu huo ni uhuni Uislamu umeweka utaratibu wa kuzungumza na wanawake kama kweli una, unamtaka huyo mke ha? haya shekhe anasema wa hakadha na kama hivyo wa huwa kadhabun ashir na huyo mtu wakati anakuambia maneno hayo ni jirongo lililokubuhu katika shari eh kadhabun ashir ni muongo aliyepindukia katika shari si mkweli haya maneno anayokuambia ni ya uongo anakuteka tu shaka anasema fahuwa yarifu ghairaki min alfatayati huyo kijana huyo au huyo mtu anayekwambia maneno hayo kwa simu anamjua mwanamke mwingine asiyekuwa wewe katika wasichana fahuwa yarifu ghairaki yeye anamjua asiyekuwa wewe yaarifu ghairaki anamjua asiyekuwa wewe mwanamke min alfatayati katika wasichana wengine wayaqulu lahunna nafsa alkalami na anasema kuwaambia hao wanawake wengine kama anavyokuambia ni jitu ovu yeye mwanamke hampiti barabarani atamsemesha anamwangalia mwanamke alivyo pana watu ndio tabia yao kila mwanamke ana lugha yake akimwona mwanamke amekaa kidini dini eh vavaa hijabu huyu mtoto wa Kiislamu ana lugha zake zile za Kiislamu Khallat. eh Khallat salamu alaykum eh, ukhti sisi pia waislamu wenzako jamani msituone hivi ehe anakuja akimuona ni mtu wa mtaani ana lugha za kimtaani wa hakadha kwa hiyo kuna kuna wasichana wenzako pia wanaambiwa kama unavyoambiwa wewe mwongo sana walakin yuridu hajatahu lakini huyu mtu huyu anaitaka haja yake tu thumma yadusuki tahta kadamaihi kisha ataku, atakukanyaga chini ya miguu yake akishapata jambo lake analolitaka wewe utakuwa huna thamani tena na kuna wanawake wangapi wametendwa na watu kama hawa wakavutwa wakavutwa wakajaa eh yule bwana alipopata alilolitaka ukawa huna thamani tena na ukikutana naye kashabadilika ile sura yake kama vile akujui eh ukimsalimia anajibu kwa ukali ukimsemesha vipi vipi nini eh hebu tuzoeane bwana siku na watu wanakuta na mambo hayo usinizoee kabisa yani mwingine sio yule alikuwa na lugha za bashasha na wengine maskini wamefikia hatua mbaya kuna wengine wamefikia wakafanya fahisha wakafanya uchafu wa zinaa wakapata mimba za zinaa sasa unapomfuata na, na kitumbo chako kile kwamba nina mimba yako ndipo utaposikia kazi hapa wangapi wana wanakataliwa wazi wazi we kaa mbali mita mia eh kaa mita mia sina mimba wala sina mwanamke mimi ah takunizeesha bwana bado kijionyeshe na watoto sasa hivi sikujui mimi mwanamke anaanza kulia pale siamini ulivyonifanyia wewe utanifanyia hivi wewe utanifanyia hivi nani alikwambia upite mapito haya ya haramu maneno haya yasikilizeni sana wanawake walakin yuridu hajatahu lakini mtu huyo anataka haja yake tu thumma yadusuki tahta kadamaihi kisha atakukanyaga tu chini ya miguu yake watusbihina dumyatan ay lu'batan eh watusbihina dumyatan biyadaihi yal'abu biki kaifa yashau si kwa nini mnachezewa wanawake wa Kiislamu na watu hawa watusbihina na, na, na, na utakuwa wewe kwa maana utageuka utakuwa wewe dumyatan eh utakuwa ni lu'batan ni mchezo tu ni kama toi ndio maana ya dunia ni yale matoi yanatengenezwa kwenye shakli fulani alafu watoto wanachezea yakatengenezwa matambara au maplastiki kama sura ya, ya mbuzi au sura ya paka au mtoto mchanga alafu ikawa eh, watoto wanapewa kuyachezea matoi yale watusbihina dumiyatan na unakuwa wewe binti wa Kiislamu ni kama toi tu ni kama pumbao eh biyadaihi katika mkono wa huyo kijana yalabu biki anakuchezea wewe eh, anacheza na wewe kaifa yasha kaifa yashau vile ambavyo anavyotaka thumma idha akhadha bughyata tarakaki waraahu dhihriyan kisha pindi atakapolipata lengo lake atakapolichukua lengo lake takwa bughya ay maramahu thumma idha akhadha bughyatahu kisha pindi atakapolichukua takwa lake eh kile ambacho alikuwa anakitaka ashakipata atapokichukua tu tarakaki atakuacha tarakaki waraahu dhihiriyan atakuacha wewe nyuma yake hali ya kukupa mgongo una thamani tena utatupwa huko ndo zile lugha zitakuja za tusizoeane usinifuatilie mimi na heshima yangu alafu mimi nikwambie kabisa mimi tayari na mchumba wangu umeelewa bwana tuna ahadi ya kuoana sisi kwa hivyo usiniharibie mwingine ndo natoboza mimi nina mke wangu tena ninamheshimu usije kanivunjia ndoa yangu ndio unapotoa macho hapo ashataka jambo lake anaondoka yani kaannahu lam ya'rifki yani ni kana kwamba huyo bwana hakukujua wewe kaannahu lam ya'rifki ni kana kwamba yeye hakukujua wewe baada an kana la yanamu al-layl <laughs> baada ya kuwa alikuwa halali usiku si ndio yule alikuwa anakuambia silali usiku wala mchana kwa maana usiku halali wala mchana kazi hazifanyiki waongo hawa eh kana kwamba hakujui baada ya kuwa baada an kana baada ya kuwa alikuwa mtu huyo la yanamu laila halali usiku wa baada an kana yaidu kibizawaji na baada ya kuwa alikuwa anakuahidi kwa kukuoa alikuwa anakuahidi kukuoa na wewe mwenyewe uka uka uka, uka ukajiachia kabisa eh ukajua mwaka huu nina ndoa sasa ndoa hapa nimeipata lakini kwa mazungumzo ya vichochoroni kama ni kweli anataka kuoa hajui kwenu wewe huna wazazi basi mabinti wa Kiislamu wanaokotwa hivyo hatu mabinti wa Kiislamu hawaokotwi bana sisi tuna utaratibu wa posa utatuma watu wenye hishma nyumbani kwa ndugu na wazazi wa mwanamke wafike pale wajieleze kwa heshima kabisa kwa lugha laini wahojiwe wazazi wajiridhishe na wewe uitwe baadaye wakuone wakuhoji kisha waone ah kwa tabia zake hizi na dini tulioiona kwa huyu kijana na kwa watu tuliowauliza ikiwa sisi hatumjui basi bwana hapa mke umepata baba mkwe jipange sasa lakini vichochoroni huko kwa mistari hii ya kudanganywa eh ndio haya mwisho wake yanatokea sasa anakuwa kama akujui na hali ya kuwa alikuwa amekuahidi kukuoa wafajatan na hili linawaumiza wanawake wengi kuna wengi maskini wameumizwa katika mambo haya haya mambo yana uhalisia wallahi alazim kuna wakati unasoma unasema ah kweli mashekhe wanajua mambo eh wanaijua jamii wafajatan na ghafla tu tasma'ina bizawajihi min fatatin sharifatin afifa haya wewe ushaachwa tayari na ghafla unapata habari kwa maana unasikia kuoa kwake kwamba ameoa tasmaina bizawajihi na ghafla unasikia kuoa kwake min fatatin sharifatin afifa kumuoa binti eh, mtukufu aliyejihifadhi wewe ushachezewa amekutua barabarani alafu unapata habari eh, yule fulani yule eh, ameoa bwana tena kaoa binti fulani huko mwenye dini mashaallah na hishma ushaachwa wewe kwa maana kumbe hata hawa wahuni hawapendi wanawake wahuni kwa hiyo mwanamke anapojirahisisha anajiharibia yeye wakati mwingine inawezekana huyo muhuni labda kuna nia fulani anayo ya kutafuta mke lakini akishaona ulivyokuwa rahisi anajua huyu nikimweka ndani itakuwaje huyo anifai huyo kwa sababu wahuni pia hawapendi uhuni jambo liko hivyo e naam ndio maana utawakuta baadhi ya wanaume hawana maadili kwa lugha ya kileo wanaambiwa hawajatulia mtu hajatulia kabisa lakini hataki mke muhuni anataka mke aliyetulia kama atakwenda klabu basi aende yeye sio mke wake atakusikia hilo jambo kabisa anataka klabu aende yeye akacheze miziki yeye huko na wanawake wengine alewe lakini akija nyumbani ampate mke wa kumfungulia akigonga afunguliwe na mke wake wahuni wengi ndio wanataka namna hiyo sio kwamba yeye klabu na mke klabu au mke anatangulia kule ndio maana kuna wengine wakifika huko wapigwa kwa kweli umefuata nini huku eh na wewe umefuata nini wewe usiniulize mimi wanaanza kubishana pale eh wahuni hawapendi uhuni haya Sheikh analeta maelezo mengine hapa anasema suila ahadu shababi alladhina yudayiquna bilhatif ehe alitisalat alhabita suila ahadu shababi aliulizwa mmoja katika vijana alladhi kijana ambaye yudayiqun bilhatif iko hivyo mabni lilmaalum ambao yutabiun eh wanafuatilia na kuwabanabana wasichana kupitia simu ndio kazi yao kundi hili la vijana alladhina yudayiquna bilhatif ay yutabi'una an-nisa wanawafuatilia na kuwabanabana wanawake kwa simu mmoja katika vijana hawa aliulizwa hal targhabu azwaja mimman tattasilu biha je wewe unapendelea kumuoa yule mwanamke ambaye unawasiliana naye aliuliza swali hal targhabu azwaja mimman tattasilu biha je wewe unataka na unatamani kumuoa yule mwanamke ambaye unawasiliana naye hebu tueleze ukweli hasa hawa wanawake ambao unawapigia pigia simu za usiku na kuongea nao kwa lugha laini eh ukauliza mpaka alichokula na nini unaona eh? hawa vijana hawa hivi unataka kumuoa mwanamke huyo fa ajaba qailan akajibu huyo kijana aliyeulizwa hali ya kuwa ni mwenye kusema wala ufakiru hatta fi lhumulati allati hiya minha hebu dharau hii asema wala ufakiru wala sifikirii hatta fi lhumula wanasema ulama alhumula ina maana ya jiddiya eh mimi sifikirii hata katika ule usirias ambao huyo mwanamke yumo ndani yake ndiyo maana yake al ni usirias aljiddia ina maana nyingi lakini hii ni katika maana zake kwa maana inawezekana mwanamke ameonyesha mwelekeo na yuko serious kabisa eh? na wanawake wengine wanaanza wao kutoa huduma pengine kaona huyu ndo atanifaa basi kama hana kazi utakuta anam, anamrushia vocha anamuunga bando anampa zawadi mbalimbali binti ashaingia ameshajaa serious kabisa huyu kijana wala hilo jambo alithamini kwake wala ufakir hata fi alhumulati allati hiya minha na wala sifikirii hata katika ule usirias aljiddia ambao huyo mwanamke yumo ndani yake simfikirii kabisa ah jamaa mbona watu wana roho mbaya hawa namna hii anasema fahiya khanat rabbaha wa ahlaha huyo mwanamke amemfanyia khiana Mola wake na amemfanyia khiana amewafanyia khiana watu wake hasa nimfikirie vipi mwanamke kama huyo anafanya mambo ya haramu kuongeongea na wanaume anaongea bila ruhusa ya wazazi wake ni khaina fahiya khanat rabbaha wa ahlaha yeye huyo mwanamke eh huyo binti amemfanyia khiana Mola wake na wazazi wake fala yu'man an takhuna zawjaha ba'da zawaji haaminiwi haaminiwi tena mwanamke huyo na kumfanyia khiana mume wake baada zawaji fala yu'manu hapaaminiwi naam maana yake fala yu'manu hapaaminiwi an takhuna zawjaha kumfanyia khiana mume wake baada zawaji baada ya kuolewa vijana wa hovyo kama hawa pamoja kwamba wana wanawatafuta mabinti kwenye mawasiliano lakini wanapoulizwa sasa lengo lenu ni kutaka kuwaoa hebu sikiza majibu yao haya ndiyo majibu yao sasa nani asiyekuwa na akili mwenye kuchezewa ni wewe binti wa Kiislamu hebu rudisha heshima yako wewe umeheshimiwa na wale wenye heshima watakuja kwa heshima na utachukuliwa katika nyumba yenu kwa heshima na adab na izza wa'lami nafahamu ayatuha tahira jumla mu'tarida eh e mwanamke uliye tahara anna haula'i almu'akisin kwamba hakika hawa wenye mazungumzo na wanawake mazungumzo ya simu anna haulai almuakisin kwamba hawa wazungumzaji wa simu na wanawake la katharahumullah Allah asiwakithirishe watu kama hawa Sheikh ameomba dua daa alaihim kawaombea dua mbaya Allah asikithirishe katika jamii zetu watu wahovyo kama hawa fahamu kwamba watu hawa wa kuwasiliana na wanawake lahum asalibun shatta wa hiyal wana wao mbinu mbalimbali na hila wana asalib wana njia mbalimbali wanazitumia usifikiri kwamba wana wana mtindo mmoja tu la wanabadilisha wanabadilisha mbinu sio kwamba wana mbinu moja wana mbinu nyingi lahum asalibun shatta wana wao mbinu mbalimbali lahum asalibun shatta wana wao mbinu mbalimbali wa ial na ila nyingi wa min turqihim eh shekhe anatu anatudokolea siri hapo eh wa min turqihim na miongoni mwa njia zao ayattasilu bil manzil na haya tumeyasema eh nikamwambia shekhe atayasema ayattasilu bil manzil ويعرفون أن يتصلوا بالمنزل ويعرفون من فيه من الفتيات wa ahyana la ya'rifun katika mbinu zao ni hizi ayatasilu bilmanzil bil manzil ni wao kuwasiliana kupiga simu nyumbani eh watapiga simu zao nyumbani kwa mwanamke wayarifuna man fihi min alfatayat ili wajue eh ili wapate kumjua na, na, na, na inawezekana ikawa maana yake na wanawajua man fihi min alfatayati waliomo katika hiyo nyumba katika wasichana wa hadha akrabu na hii ndio iliyo karibu zaidi katika mbinu zao an bilmanzil ni wao kupiga simu nyumbani ndio maana yake wayaarifuna man fihi min alfatayat na wanakuwa wanafahamu eh hiyo simu wameikusudia hasa wayaarifuna man fihi min alfatayati na wanafahamu yule aliyomo au wale waliomo ndani ya nyumba hiyo katika wasichana kwa ahyanan la yaarifun na wakati mwingine wanakuwa hawajui wanapiga kubahatisha tu kwa hiyo kuna simu zinapigwa kuwatafuta baadhi ya wasichana anajua kabisa nyumba hii kuna msichana fulani na fulani kwa hivyo anapiga kwa kigezo kuna mtu anamtafuta kumbe anataka wasichana hao na kuna wakati mwingine hajui kama kuna wasichana pale lakini kwa kupiga hizo simu atagundua au alikuwa na jambo jingine lakini alipojua tu kwamba ah kumbe kuna binti pale hizo simu zitakariri katika hiyo nyumba wa, wa inma yastakhdimuna alhatifa irtijalan ay ikhtiraan kwa mbinu tu irtijalan ina maana ikhtiraan na ina maana nyingine pia nyingi wa inma yastakhdimuna alhatifa na hakika si vinginevyo wanaitumia simu irtijalan ay ikhtiraan kwa ajili ya mbinu tu hiyo simu iliyopigwa hiyo ni moja katika mbinu tu wanazozitumia brother yako yupo naweza nikampata mzee wako hapo saizi anajua kabisa baba yako yuko kazini muda huo mzee yupo hapo ha? wa inma yastakhdimuna alhatif irtijalan ay mabdaiyan mwanzo kabisa ni kwa ajili ya mbinu na hakika si vinginevyo wanaitumia simu kama vile ni mbinu ya mwanzo wayasaluna an akhi wayasaluna an akhi albint eh na wanamuulizia kaka wa binti wayasalun an akhi albinti na wanamuulizia kaka wa binti wa an abiha na wakamuulizia baba yake kama tulivyosema brother yako yuko bwana baba yako yupo wayakulun na wanasema aina dhahaba ameenda wapi yuko wapi baba yako wa mata yarji'u eh na wakati gani atarudi wa madha qala lakum eh na labda mzee amemwambia nini bwana labda kuna jambo kuna maagizo yoyote ndio maana yake wa madha qala lakum kwa maana hakuna maagizo yoyote na nini amewambieni nyinyi labda baba yako hakuna ma, hakuna maagizo mzee ameacha ah, ah. je yako ah, ah yote hayo hayataki hiyo ni gia tu yuhawilu an yutila almukalama na anajaribu huyo kijana kurefusha mazungumzo wayastakhdimu jihaza tasjil fi hadhihi alathna na hawa ndio watu waovu zaidi sasa na anatumia kifaa cha kurikodi katika kipindi hiki ambacho anafanya mazungumzo na wewe anazungumza na binti ya mtu au pengine mke wa mtu kusudi alafu anamrekodi anarekodi pale ile ile rekodi ile ile sauti yako ile ataifanya ndiyo kabali yako kwa maana kitakuwa ndiyo kitu cha cha kukutisha nacho maana atazungumza maneno mengi atazungumza maneno mazuri e, pengine yakakutongoza kwa kutumia lugha nzuri yani ni mwanadamu pengine nawe ukaingia ukakubali kubali labda kuonekana kama unaelekea hivi na wewe ukazungumza ya kwako mengine kumbe anakurekodi na baadaye sasa ile sauti iliyorekodiwa ile inakuwa ndiyo fimbo yako na sasa hivi jambo limekuwa baya zaidi sio sauti tu watu wanarekodiwa video kwa malengo unaitwa mahali ukizungumzia hawa wanawake waovu washenzi hawa wahuni wengine hurikodiwa video za utupu kabisa mtu mwenye heshima yake mke wa mtu dada wa mtu akarikodiwa ikiwa anajua au akiwa hajui na wengine wakarikodiwa mahali kaitwa wamesimama wanazungumza wanakumbatiana napeana mikono kumbe kuna mtu mwingine pembeni anarekodi anataka ile ile audio au video ndio ije kuwa ni, ni fimbo yako kuchapia kwamba nataka kitu fulani nataka kitu fulani kama unipi bwana anavujisha hizi ah ngoja ngoja ngoja ngoja atakutafutia kuletee Pana wanawake wanapata tabu, hasa hii midume hii mijobless hii midude isiyokuwa na kazi imekaa maskani inasubiria kulelewa na, na wanawake. Ukiwaona wamependeza, wako maridadi, wenyewe wanasema wametupia pamba, wamekaa vijiweni, kazi yao kujilamba midomo tu, hawana kazi, hawana chochote, wasubiri wanawake wawalee. Sasa hawa wanawatumia sana wanawake ambao pengine wana waume zao wana vipato au wanawake wenyewe wana kazi zao anamrekodi bwana anabakia na audio au na video alafu anakuwa anamtisha mimi nina shida na laki tano bwana sielewi hapa nilipo tafutia laki tano mimi sina laki tano bwana mtoe wapi tusizoeane bwana aha una eh navujisha sasa mwanamke atatafuta hiyo laki tano mpaka aipate kuna washenzi hawa nyinyi hamyasikii hayo ah mnayajua kuliko mimi nyinyi mna taarifa za yakini pengine kuliko mimi mnajua kila kitu eh wayastakhdimu jihaza tasjil na anatumia huyu mtu wa shari mtu muovu huyu kifaa cha kurikodi fi hadhihi alathna kwenye kipindi kama hiki ambacho anazungumza na mwanamke fa idha alanat lahu alfatatu alkalama pindi atakapo yalegeza atakapolegeza kwake yeye huyu binti maneno kwa maana atakapoingia ah, basi anajua tayari huyu shamuinda فاذا الانت له الفتاه الكلام ndio maana yake فاذا الانت alanat lahu الكلام alkalama na pindi atakapolegeza eh, kwake yeye huyu msichana maneno basi anajua huni wangu shaka nasema ittasala thaniatan atawasiliana naye kwa mara ya pili si tayari ashamuona ameingia kamwambia maneno kakubali anajua huyu tayari nishamkamata huyu faidha alanat lahu alfatatu alkalama na pindi atakapolegeza kwake yeye huyu msichana maneno kwa maana ameelekea ittasala atawasiliana huyu mtu muovu thaniyatan kwa mara ya pili atampigia tena mara ya pili wa thalithatan na mara ya tatu tafanya hivyo wa akhadha yuhaddiduha bil ashritati allati sajjalaha na ataanza sasa kumtisha wa akhadha yuhaddiduha na ataanza kumtisha huyo mwanamke bilashritati allati sajjalaha athna mukalamat kwa zile kaseti ambazo alizirikodi ule wakati wanazungumza ataanza sasa kumtisha tisha kwa kumdhihirishia kwamba wakati tunazungumza yale yote tuliyozungumza siku tatu zilizopita si unakumbuka tuliyozungumza tumezungumza vizuri tumepanga vizuri na wewe ukaingia ukaniahidi sasa mbona kama unanzungusha sasa mimi zile rekodi zote ninazo anaanza kumtisha mwanamke katika hali hiyo fayaqul anamwambia mfano adha'u sharita fi sayyarati abik au akhik sasa mimi bwana nitachukua hii kaseti nitachukua hii CD au leo kuna memory card kuna flash eh adha'u sharita nitaiweka hii kaseti fi sayyarati abik katika gari la baba yako asikie ulivyokuwa unazungumza na mimi wa akhika au nitaiweka hii katika gari la kaka yako na wewe ni binti unayeheshimika nyumbani unaonekana una adabu una maadili baba yako anakuheshimu anakupambania kaka zako alafu maneno kama yale mzee ayasikie kwa mimi ninazungumza na wanaume yani binti mwenye maadili utakuwa umeshamburuga akili hilo jambo hawezi kulikubali na utakuwa umemchanganya kweli kweli hawa watu waovu wanafanya hivi anamwambia nitaiweka hii kanda hii hii kaseti katika gari ya baba yako au ya kaka yako wa ila na ukitaka nisifanye hivyo tastamiru hadhihi almukalamat wa illa na kama si hivyo tastamiru hadhihi almukalamat basi haya mazungumzo yetu yaendelee fatastamiru ataendelea mwanamke kuzungumza na huyo bwana wa huwa yazidu fi tasjil wallahu a'lam na hali ya kuwa huyo bwana anaendelea kuzidisha kumrekodi thumma yatlubu minha alliqa kisha anamuomba sasa thumma yatlubu minha kisha ataomba huyu kijana kutoka kwa huyo msichana alliqa kutano kisha ataomba kukutana walau inda albabi ndio inavyoanza hivyo walau mlangoni tu toka mlangoni tu mimi siwezi kutoka ah, mlangoni tu eh yani nataka uguse geti tu <laughs> wauni hawa yani yani gusa geti lenu tu roho yangu itakuwa walau inda albab walau mlangoni tu thumma yatatawaru al-amr kisha litakuwa jambo fayatlubu muqabalataha fi ba'd at-tajammu'at liyaraha sasa atamtaka atamuomba kabisa kwamba atamuomba kukutana naye fayatlubu muqabalataha kisha ataomba kukutana naye huyo msichana fi baadhi atajammuati katika baadhi ya mkusanyiko liyaraha ili yamuone sasa atamuomba mtoko sasa ataomba watoke si utoke tukutane sokoni hapo au kwenye supermarket fulani eh au kwenye kefu fulani tukutane pale au huko kuna bustani kuna chimbo huko mwenyewe ananitaja huko tukutane huko kwa hiyo atamtaka sasa wakutane katika baadhi ya mikusanyiko mithlu suq au almustashfa mfano masokoni au katika hospitali fulani wanau dhalika na mfano wa hayo thumma yataazzamu al-amru Allah Allah ay yashtaddu thumma yataazzamu al-amru kisha litazidi jambo ay yashtaddu al-amru fayatlubu rukubaha ma'ahu sasa ataomba kupanda pamoja naye eh fayatlubu rukubaha kisha ataomba kupanda kwake huyo mwanamke ma'ahu pamoja naye labda kama sasa ana kipando ana kigari chake atamtaka tutoke bwana na gari yangu twende sehemu fulani twende picnic sehemu fulani tutakuja kuchukua na gari tukutane sehemu fulani ataomba sasa kupanda kwake huyo mwanamke kipando chake pamoja naye fayatlubu rukubaha ma'ahu shekh anasema walwailu laha kulla alwail falwailu laha eh ole wake huyo msichana falwailu laha ole wake mwanamke huyo ambaye atafikia mahali sasa ametoka mguu mosi mguu pili anapanda kipando kimoja na huyo bwana fal walwailu laha hakuna fawa eh? kuna wawe eh? walwailu laha na ole wake mwanamke huyo kulla alwail hatari zote ziko kwake huyo huyo msichana in rafadhat ikiwa atamkatalia eh atamkatalia huyo bwana kwamba mimi bwana siwezi kuja siwezi kupanda wailun laha ole wake walwailu laha na ole wake huyo msichana kulla alwail eh kwa hatari zote kabisa eh in rafadhat ikiwa atakataa hilo hilo ombi ambalo kapewa na huyo bwana fahuwa ladaihi ma yuhaddiduha bihi kwani huyo bwana anacho katika mkono wake kile ambacho atamtisha nacho ana kitu gani zile video zake zile sauti zake alizomrekodi anazo fahuwa ladaihi ma yuhaddiduha biha kwani huyo bwana anacho katika mkono wake kile ambacho atamtisha nacho atamtisha huyo mwanamke na kitu hicho thumma yusawiruha kisha mambo yatakuwa kisha atampiga picha au atamchukua video wa rubbama yatlubu minha suratan fatuhdhiruha lahu na huenda huyo bwana akamuomba huyo mwanamke picha fatuhdhiruha lahu na akaileta mwanamke huyo hiyo picha kwa huyo bwana ukija njoo na picha yako bwana au nirushie picha yako ha sasa hivi pana mambo ya simu tafadhali kwa hisani yako naomba nirushie picha yako ah unakataa kataa pale mwanamke mara umeirusha lakini usimuonyeshe mtu usimtumie mtu tafadhali eh usimtumie mtu yani wajinga kabisa anarusha hiyo picha ah sasa usimtumie mtu vipi kama hiyo hiyo picha yako ulikuwa unaiheshimu wewe na kwamba utaki kuonekana na watu binti wa mtu pengine ni mke wa mtu wewe mwenyewe umeshindwa kuitunza picha yako umemrushia mtu mtu wa kwanza alikuwa kutunza hiyo picha yako ni wewe kwa kuitunza heshima yako sasa wewe umerusha alafu wajifanya kumsisitiza usirushe tafadhali atarusha tu eh warubama yatlub minha suratan fatuhdhiruha lahu na huenda akamtaka na huenda akamtaka huyo binti picha na akaihudhurisha picha hiyo kwa huyo bwana rubbama yatasawwaru maaha na huenda akajipicha picha pamoja naye akachukua selfie pale akajichukua picha pamoja na huyo binti thumma yuhkimu alqabdata alaiha eh kisha atalikaza kamatio kwa mwanamke huyo kwa maana sasa ashamtengenezea mazingira yote ya kumbana mwanamke sasa hana mahala pa kuponyoka tena thumma yuhkimu alqabdata alaiha kisha ayashuddu kisha anakaza sasa lile kamatio kwa mwanamke huyo inakuwa ni kama vile e, mbuzi aliyefungwa ataenda kule ambako anataka mchungaji yakulu sheikh wa baada dhalika na baada ya hayo yatlubu ma huwa adha wa amar Allahu musta'an na baada ya hapo ataomba huyu bwana wa baada dhalika na baada ya hapo yatlubu ma yatlubu ma huwa adha ataliomba au atataka ile ambalo jambo hilo ndiyo zito zaidi adha yani balaa kubwa zaidi kisha ataliomba lile ambalo ndiyo zito zaidi lenye kugharimu zaidi wa amaru na lilokuwa chungu zaidi yani ataomba lenye gharama zaidi kimaadili na lilokuwa chungu zaidi